Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 26, 1957 Sumahimpapawid sa kauna-unahang pagkakataon ang Vatican Radio sa bisa na rin ng kautusan ni Pope Pius XII. Sa kasalukuyan, ang Vatican Radio ay may mahigit ng dalawang daang mamahayag sa may anim na put isang bansa na pinamumunuan ngayon ni Father Federico Lombardi, S.J. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.